إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاء تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم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 ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آل آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم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 متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء صدقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل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 عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله, كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس عليكم آياتي وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا ذلكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك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 إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ستایش برای خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمتها و نور را پدید آورد اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار میدهند با اینکه دلایل توحید و یگانگی او در آفرینش جهان آشکار است او کسی که شما را از جل آفرید سپس مدتی مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و عجل حتمی نزد اوست و فقط او از آن آگاه است با این همه شما مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او تردید می کنید. اوست خداوند در آسمان ها و در زمین. پنهان و آشکار شما را میداند و از آن چنجام دهید و به دست میآورید با خبر است هیچ نشانه و ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند ولی به زودی خبر آن چرا به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد و از نتایج کار خود آگاه می شوند. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که از شما نیرومندتر بودند و قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها نهرها را جاری ساختیم اما هنگامی که سرکشی و تقیان کردند آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم حتی اگر ما نامه روی صفحه بر تو نازل کنیم و علاوه بر دیدن و خواندن آن را با دستهای خود لمس کنند باز کافران میگویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست از بحانه های آنها این بود که گفتند چرا فرشتهای بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند ولی اگر فرشتهای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می شود. یعنی اگر مخالفت کنند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک میشوند و اگر او را فرشته ای قرار میدادیم حتما وی را به صورت انسانی در میآوردیم باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه میساختیم. ساختیم همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند با این حال نگران نباش جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند اما سرانجام آنچه را مسخره میکردند دامانشان را میگرفت و عذاب الهی بر آنها فرود آمد بگو روی زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد بگو آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست بگو از آن خداست رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده و به همین دلیل به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد آری فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان آورند و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و داناست بگو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم خدایی که آفریننده ها و زمین است اوست که روزی میدهد و از کسی روزی نمیگیرد بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوند به من دستور داده که از مشرکان نباش بگو من نیز اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روزی بزرگ روز رستاخیز میترسم آن که در آن روز مجازات الهی به او نرسد خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو رساند او بر همه چیز تواناست و از قدرت او هر گونه نیکی ساخته است اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه بگو بالاترین گواهی گواهی کیست و خودت پاسخ بده و بگو خداوند گواه میان من و شماست و بهترین دلیل آن این است که این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد بین دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم آیا به راستی شما گواهی می دهید که معبودان دیگری با خداست؟ بگو من هرگز چنین گواهی نمی دهم بگو اوست تنها معبود یگانه و من از آنچه برای او شریک قرار می دهید بیزارم آنان که کتاب آسمانی به ایشان داده این به خوبی او پیامبر را می شناسند همان گونه که فرزندان خود را می شناسند فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست اند ایمان نمیآورند چه کسی کارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته همتایی برای او قائل شده و یا آیات او را تکذیب کرده است مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد آن روز که همه آنها را محشور کنیم سپس به مشرکان میگوییم معبودهایتان که همتای خدا میپنداشتید کجایند چرا به یاری شما شتابند؟ سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که میگویند به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آنچه را به دروغ همتای خدا میپنداشتند از دست میدهند پاره از آنها به سخنان تو گوش فرا میدهند ولی بر دلهای آنها پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان آورند تا آنجا که وقتی به سراغ تو میآیند که با تو پرخاشگری کنند کافران میگویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است آنها دیگران را از آن باز میدارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمیفهمند. کاش حال آنها را هنگامی که در برابر آتش دوزخ استادند ببینید میگویند ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردانده می و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکردیم و از مؤمنان می آنها در واقع پشیمان نیستند بلکه اعمال و نیاتی را که قبلا پنهان میکردند در برابر آنها آشکار شده و به وحشت افتادند و اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نه شده بودند باز میگردند آنها دروغگویانند آنها گفتند چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستادهاند ببینیم با آنها میگوید آیا این حق نیست میگویند آری قسم به پروردگارمان حق است میگوید پس مجازات را بچشید به سزای آنچه کار میکردید آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند مسلما زیان دیدند و این تکذیب ادامه مییابد تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید میگویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم و آنها بار سنگین گناهانشان را بر دوش میکشند چه بد باری بر دوش خواهند داشت زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت برای آنها که پرهیزگارند بهتر است آیا نمی اندیشید؟ ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین می کند ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی کنند بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید تو نیز چنین باش و این یکی از های الهی است و هیچ چیز نمیتواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است چه بتوانی نقبی در زمین بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری و اعماق زمین و آسمانها را جستجو کنی چنین کن تا آگه و نشانه دیگری برای آنها بیاوری ولی بدان که این لجوجان ایمان نمیآورند اما اگر خدا بخواهد آنها را به اجبار بر هدایت جمع خواهد کرد ولی هدایت اجباری چه سودی دارد پس هرگز از جاهلان مباش تنها کسانی دعوت تو را میپذیرند که گوش شنوا دارند اما مردگان و آنها که روح انسانی را از دست دادهاند ایمان نمیآورند و خدا آنها را در قیامت برمیانگیزد سپس به سوی او باز میگردند و گفتند چرا نشانه و معجزهای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود بگو خداوند قادر است که نشانه نازل کند ولی بیشتر آنها نمیدانند هیچ جنمندهی در زمین و هیچ پرندهی که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور میگردند آنها که آیات ما را تکذیب کردند کرها و لالهایی هستند که در ها قرار دارند هر کس را خدا بخواهد و مستحق باشد گمراه می کند و هر را بخواهد و شایسته بداند بر راه راست قرار خواهد داد بگو به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود آیا برای حل مشکلات خود غیر خدا را میخوانید اگر راست میگویید نه بلکه تنها او را میخوانید و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف میسازد و آنچه را امروز هم تای خدا قرار میدهید در آن روز فراموش خواهید کرد ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و هنگامی که با این پیامبران به مخالفت برخواستند آنها را به شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم شاید بیدار شوند و در برابر حق خضوع کنند و تسلیم گردند چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضوع نکردند و تسلیم نشدند بلکه دلهای آنها قصاوت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که میکردند در نظرشان زینت داد آری هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند درهای همه چیز از نعمتها را به روی آنها گشودیم تا کاملا خوشحال شدند و دل به آن بستند ناگهان آنها را گرفتیم و سخت مجازات کردیم در این هنگام همگی معیوس شدند و درهای امید به روی آنها بسته شد و به این ترتیب جنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است بگو به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد که چیزی را نفهمید چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد ببین چگونه آیات را به گونه های مختلف برای آنها شهر می دهیم سپس آنها روی می جردانند. بگو به من خبر دهی اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟ ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بین دهنده فرستیم آنها که ایمان بیاورند و خیشتن را اصلاح کنند نه ترسی بر آنهاست و نه می شوند و آنها که آیات ما را تکذیب کردند عذاب پروردگار به خاطر نافرمانی ها به آنان میرسد بگو من نمیگویم خزاین خدا نزد من است و من جز آنچه خدا به من بیاموزد از غیب آگاه نیستم و به شما نمیگویم من فرشتم تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم بگو آیا نابینا و بینا مساوی اند؟ پس چرا نمی اندیشید؟ و به وسیله آن قرآن کسانی را که از روز حشر و رستاخیز میترسند بینده روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کننده جز او خدا ندارند شاید پرهیزگاری پیشه کنند و کسانی را که صبح و شام خدا را میخوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها اگر آنها را ترک کنی از ستمگران خواهی بود و این چنین بعضی از آنها را با بعضی دیگر آزمودیم توانگران را به وسیله فقیران تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است آیا خداوند شاکران را بهتر نمیشناسد هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آنها بگو سلام بر شما پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح و جبران نماید مشمول رحمت خدا می شود چرا که او آمرزنده و مهربان است و این چنین آیات را برمی شماریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا میخوانید نهی شدهام بگو من از هوا و حوثهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شدم و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. بگو اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود و به درخواست شما ترتیب اثر میدادم عذاب الهی بر شما نازل میگشت و کار میان من و شما پایان گرفته بود ولی خداوند ظالمان را بهتر میشناسد و به موقع مجازات میکند های غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمیداند او آنچه را در خشکی و در یاس میداند هیچ برگی از درختی نمیافتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانهای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتاب آشکار در کتاب علم خدا ثبت است او کسی که روح شما را در شب به هنگام خواب میگیرد و از آنچه در روز کرده اید باخبر است سپس در روز شما را از خواب برمیانگیزد و این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا سرآمد معینی فرا رسد سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آن آنچه عمل میکردید با خبر می‌سازد، او بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما می‌گمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد در این موقع فرستادگان ما جان او را میگیرند و آنها در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز میگردند بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی میبخشد در حالی که او را با حالت تضرع و آشکارا و در پنهانی میخوانید و میگویید اگر از این خطرات و ظلمتها ما را رهایی میبخشد از گذاران خواهیم بود بگو خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات میدهد باز هم شما برای او شریک قرار میدهید و راه کفر میپویید بگو او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ و اختلاف را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند ببین چگونه آیات گوناگون را برای آنها بازگو کنیم شاید بفهمند و بازگردند قوم و جمعیت تو آن آیات الهی را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است به آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان هر خیری که خداوند به شما داده سرانجام قرارگاهی دارد و در موعد خود انجام میگیرد و به زودی خواهید دانست هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرد با آنها بنشینند چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند و رها کن کسانی را که آیین فطری خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را مقرور ساخته و با این قرآن به آنها یادآوری نما تا گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند و در قیامت جز خدا نه دارند و نه شفاعت کننده و چون این کسی هر گونه عوضی به از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شدند که خود انجام دادند. نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر میورزیدند و آیات الهی را انکار میکردند. بگو آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم و عبادت کنیم که نه به حال ما دارد نه و به این ترتیب به عقب برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرده است همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده است در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می و میگویند به سوی ما بیا بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و ما دستور دادیم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم و نیز به ما فرمان داده شده به اینکه نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش موجود می شود سخن او حق است و در آن روز که در سور دمیده می حکومت مخصوص اوست از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم و آگاه به خاطر بیاورید هنگامی را که ابراهیم به پدرش عمویش آذر گفت آیا بتهایی را معبودان خود انتخاب می من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد. هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره مشاهده کرد. گفت این خدای من است اما هنگامی که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم و هنگامی که ماه را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است اما هنگامی که آن هم غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند مسلما از گروه گمراهان خواهم بود و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است این چه همه بزرگتر است اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم من از شریک هایی که شما برای خدا میسازید بیزارم من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم ولی قوم او ابراهیم با وی گفتگو و ستیز پرداختند گفت آیا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آنچه شما همتای خدا قرار می دهید نمی ترسم و به من زیانی نمی رسانند. مگر پروردگارم چیزی را بخواهد وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در می میگیرد آیا متذکر و بیدار نمی شدید؟ چگونه من از بتهای شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است راست بگویید کدام یک از این دو دسته پرستان و پرستان؟ شایسته تر به ایمنی از مجازات هستند اگر میدانید آری آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگانند اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر چه را بخواهیم و شایسته بدانیم بالا میبریم پروردگار تو حکیم و داناست و اسحاق و یعقوب را به او ابراهیم بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را همه از صالحان بودند و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه را بر جهانیان برتری دادیم و از پدران و فرزندان و برادران آنها افرادی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمایی میکند و اگر آنها مشرک شوند اعمال نیکی که انجام دادهاند نابود این گردد و نتیجه از آن نمیگیرند. آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند آین حق زمین نمیماند زیرا کسان دیگری را نگاهبان آن میسازیم که نسبت به آن کافر نیستند آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت و تبلیغ پاداشی از شما نمی طلبم. این رسالت چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست این وظیفه من است آنها خدا را درست نشناختند که گفتند خدا هیچ چیز بر هیچ انسانی نفرستاده است بگو چه کسی کتاب را که موسی آورد نازل کرد کتابی که برای مردم نور و هدایت بود اما شما آن را به طور پراکنده قرار می دهید قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن باخبر نبودید بگو خدا سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن تا بازی کنند و این کتابی که ما آن را نازل کردیم کتابی است پربرکت که آن را پیش از آن آمده تصدیق می کند آن را فرستادی تا مردم را به پاداشهای الهی بشارت دهی و تا اهل ام القرا مکه و کسانی را که گرد آن هستند بترسانی یقین بدان آنها که به آخرت ایمان دارند و به آن ایمان میآورند و بر نمازهای خیش مراقبت می کند. چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفتند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان میگویند جان خود را خارج سازید امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید یافت به حال آنها تأسف خواهید خورد و روز قیامت به آنها گفته می شود همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آن چرا به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود میپنداشتید با شما نمیبینیم پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصور می از شما دور و گم شدهاند. خداوند شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده بیرون میآورد این است خدای شما. پس چگونه از حق منحرف میشوید او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این اندازهگیری خداوند توانای داناست او کسی که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید ما نشانه های خود را برای کسانی که میدانند و اهل فکر و اندیشند بیان داشتیم او کسی که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار ما آیات خود را برای کسانی که میفهمند تشریح نمودیم او کسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه با رشته های باریک بیرون فرستادیم و باغهایی از انواع انگور و زیتون و انار گاه شبیه به یکدیگر و گاه بیشباهت هنگامی که میوه میدهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانههایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است و برای خدا به دروغ و از روی جهل پسران و دخترانی ساختند منزه است خدا و برتر است از آنچه توصیف می او پدید آورنده آسمان ها و زمین است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟ حال آنکه همسری نداشته و همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست. آری این است پروردگار شما هیچ معبودی جزو نیست آفریدگار همه چیز است او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است چشمها او را نمی بینند ولی او همه چشمها را بیند و او بخشنده انواع ها و با خبر از دقایق موجودات و آگاه از همه چیز است. دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد. و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم. و این آیات خود را تشریح می بگذار آنها بگویند تو درس خوانده ای و آنها را از دیگری آموخته ای میخواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند روشن سازیم از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن هیچ معبودی جزو نیست و از مشتکان روی بگردان اگر خدا میخواست همه به اجبار ایمان میآوردند و هیچ یک مشرک نمیشدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی به معبود کسانی که غیر خدا را میخوانند دشنام ندهید مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند این برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آن عمل میکردند آگاه میسازد و پاداش و کیفر میدهد با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانهای معجزهای برای آنان بیاید حتما به آن ایمان میآورند بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزهای بیاورم و شما از کجا میدانید که هرگاه معجزهای بیاید ایمان میآورند خیر ایمان نمیآورند و ما دلها و چشمهای آنها را واژگونه میسازیم آری آنها ایمان نمیآورند همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال تقیان و سرکشی به خود میگذاریم تا سرگردان شوند و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل میکردیم و مردگان به آنان سخن میگفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع مینمودیم هرگز ایمان نمیآوردند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمیدانند این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم آنها به طور سری و در گوشی سخنان فریبنده و بی اساس برای اخفال مردم به یکدیگر میگفتند و اگر پروردگارت میخواست چنین نمیکردند و میتوانست جلوی آنها را بگیرد ولی اتبار سودی ندارد بنابراین آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار نتیجه وسوسههای شیطان و تبلیغات شیطان صفتان این خواهد شد که دلهای منکران قیامت به آنها متمایل گردد و به آن راضی شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند با این حال آیا غیر خدا را به داوری طلبم در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن آمده به سوی شما فرستاده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده این میدانند این کتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده بنابراین از تردید کنندگان مباش و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید هیچ کس نمیتواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنیم تو را از راه خدا گمراه کنند. زیرا آنها تنها از گمان پیروی نمایند و تخمین و حدس می میزنند پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشتند تر است و همچنین از کسانی که هدایت یافتند از گوشت آنچه نام خدا هنگام سربریدن بر آن گفته شده بخورید و غیر از آن نخورید اگر به آیات او ایمان دارید چرا از چیزها گوشتهایی که نام خدا بر آنها برده شده نمیخورید در حالی که خداوند آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است مگر اینکه ناچار باشید که در این صورت خوردن از گوشت آن حیوانات جایز است و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه میسازند و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر میشناسد گناهان آشکار و پنهان را رها کنید زیرا کسانی که گناه میکنند به زودی در برابر آنچه مرتکب میشدند مجازات خواهند شد و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید این کار گناه است و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا میکنند تا با شما به مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود همانند کسی است که در ظلمتها باشد و از آن خارج نگردد اینگونه برای کافران اعمال زشتی که انجام میدادند تزئین شده و زیبا جلوه کرده است و نیز اینگونه در هر شهر آبادی بزرگان گنهکاری قرار دادیم افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند ولی تنها خودشان را فریب میدهند و نمیفهمند و هنگامی که آیهای برای آنها بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمیآوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد و زودی کسانی که مرتکب گناه شدند و مردم را از راه حق منحرف ساختند در مقابل مکر و فریب و نیرنگی که میکردند گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینهاش را برای پذیرش اسلام گشاده میسازد و آن کس را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد سینهاش را آنچنان تنگ می کند که گویا میخواهد به آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمیآورند قرار دهد. و این راه مستقیم و سنت جاویدان پروردگار توست ما آیات خود را برای کسانی که می گیرند بیان کردیم برای آنها در بهشت خانه امن و امان نظر پروردگارشان خواهد بود و او ولی و یاور آنهاست به خاطر اعمال نیکی که انجام میدادند در آن روز که خدا همه آنها را جمع و محشور میسازد میگوید ای جمعیت شیاطین و جن شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید دوستان و پیروان آنها از میان انسانها میگویند پروردگارا هر یک از ما دو گروه پیشوایان و پیروان گمراه از دیگری استفاده کردیم ما به لذات هوسالو و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند و به عجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم خداوند میگوید آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد پروردگار تو حکیم و داناست ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعضی دیگر گذاریم به سبب اعمالی که انجام میدادند در آن روز با آنها میگوید ای گروه جن و انس آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو میکردند و شما را از ملاقات چنین روزی بین میدادند آنها میگویند بر ضد خودمان گواهی میدهیم آری ما بد کردیم و زندگی زرق و برق دنیا آنها را فرید داد و به زیان خود گواهی میدهند که کافر بودند این به خاطر آن است که پروردگارت هیچگاه مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستمهایشان در حال قفلت و بیخبری هلاک نمی کند و چه قبلا رسولانی برای آنها میفرستد و برای هر یک از این دو دسته درجات و مراتبی است از آنچه عمل کردند و پروردگارت از اعمالی که انجام میدهند قافل نیست پروردگارت بینیاز و مهربان است پس به کسی ستم نمی کند بلکه همه نتیجه اعمال خود را میگیرند اگر بخواهد همه شما را میبرد سپس هر کس را بخواهد جانشین شما میسازد همانطور که شما را از نسل اقوام دیگری به وجود آورد آنچه به شما وعده داده می شود یقینا می و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از عدالت و کشور او فرار کنید بگو ای قوم من هر کار در قدرت دارید بکنید من هم به وظیفه خود عمل می کنم اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت و پیروزی با چه کسی است اما به یقین ظالمان رستگار نخواهند شد آنها مشرکان سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده برای او قرار دادند و سهمی برای بتها و به گمان خود گفتند این مال خداست و این هم مال شرکای ما یعنی بتهاست آنچه مال شرکای آنها بود به خدا نمی رسید ولی آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید آری اگر سهم بتها با کمبودی مواجه میشد مال خدا را به بتها دادند اما عکس آن را مجاز نمیدانستند چه بد حکم کنند که علاوه بر شرک حتی خدا را کمتر از بتها دانند همین گونه شرکای آنها بتها قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند کودکان خود را قربانی بتها میکردند و افتخار مینمودند سرانجام آنها را به هلاکت افکندند و آیینشان را بر آنان مشتبه ساختند و اگر خدا میخواست چنین نمیکردند زیرا میتوانست جلوی آنها را بگیرد ولی اجبار سودی ندارد بنابراین آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار و به آنها اعتناع مکن و گفتند این قسمت از چهارپایان و زراعت که مخصوص بتاس برای همه ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم به گمان آنها نباید از آن بخورند و اینها چهارپایانی است که سوار شدن بر آنها بر ما حرام شده است و نیز چهارپایانی بود که هنگام ذبح نام خدا را بر آن بردند و به خدا دروغ میبستند و گفتند این احکام همه از ناحیه اوست به زودی خدا کیفر افتراهای آنها را میدهد و گفتند آنچه از بچه در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است اما اگر مرده باشد مرده متولد شود همگی در آن شریکند به زودی خدا کیفر این توصیف و احکام دروغین آنها را میدهد او حکیم و داناست به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند گرفتار خسران شدند زیرا آنچه را خدا به آنها روزی داده بود بر خود تحریم کردند و بر خدا افترا بستند آنها گمراه شدند و هرگز هدایت نیافته بودند اوست که باغهای معروش باغهایی که درختانش روی ها قرار دارد و باغهای غیر معروش باغهایی که نیاز به داربست ندارند را آفرید همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند و نیز درخت زیتون و انار را که از جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است در حالی که طعم میوه آنها متفاوت می باشد. از میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اصراف مکنید که خداوند مصرفان را دوست ندارد. او کسی که از چهار پایان برای شما حیوانات بارور و حیوانات کوچک برای منافع دیگر آفرید از آن آنچه به شما روزی داده است بخورید و از گامهای شیطان پیروی ننمایید که او دشمن آشکار شماست هشت جفت از چهار پایان برای شما آفرید از میش دو جفت و از بز دو جفت بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را یا آنچه شکم ماده ها در بر گرفته اگر راست میگویید و بر تحریم اینها دلیلی دارید به من خبر دهید و از شطور یک جفت و از گاو هم یک جفت برای شما آفرید بگو کدام یک از اینها را خدا حرام کرده است نرها یا ماده ها را یا آنچه را شکم ماده ها در بر گرفته یا هنگامی که خدا شما را به این موضوع توصیه کرد شما گواه بر این تحریم بودید پس چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ میبندد تا مردم را از روی جهل گمراه سازد خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمی کند. بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمییابم به جز این مردار باشد یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک که اینها همه پلیدند یا حیوانی که به گناه هنگام سربریدن نام غیر خدا نام بتها بر آن برده شده است اما کسی که مستر به خوردن این محرمات شود بی آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاده روی کند گناهی بر او نیست زیرا پروردگارت آمرزنده و مهربان است و بر یهودیان هر حیوان ناخوندار حیواناتی که سم یک پارچه دارند را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پی و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد و یا در دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است این را به خاطر ستمی که میکردند به آنها کیفر دادیم و ما راست میگوییم اگر تو را تکذیب کنند و این حقایق را نپذیرند به آنها بگو پروردگار شما رحمت گسترده ای دارد اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی نیست و اگر ادامه دهی کیفر شما حتمی است به زودی مشرکان برای تبرعه خیش میگویند اگر خدا میخواست نه ما مشرک میشدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم میکردیم کسانی که پیش از آنها بودن نیز همین گونه دروغ میگفتند و سرانجام طعم کیفر ما را چشیدند بگو آیا دلیل روشنی بر این موضوع دارید پس آن را به ما نشان دهید شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی میکنید و تخمینهای نابجا میزنید بگو دلیل رسا و قاطع برای خداست دلیلی که برای هیچ کس بهانهای باقی نمیگذارد و اگر او بخواهد همه شما را به اجبار هدایت میکند، ولی چون هدایت اجباری بی ثمره است این کار را نمی کند. بگو گواهان خود را که گواهی میدهند، خداوند اینها را حرام کرده است بیاورید. اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان هم صدا نشو و گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند پیروی مکن بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید ما شما و آنها را روزی می دهیم و نزدیک کارهای زشت نروید چه آشکار باشد چه پنهان و انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق و از روی استحقاق این چیزی که خداوند شما را به آن سفارش کرده شاید درک کنید و به مال یتیم جز به بهترین صورت و برای اصلاح نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید هیچ شخص را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی و هنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت نمایید. حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شوید. این راه مستقیم من است. از آن پیروی کنید و زاهای پراکنده و انحرافی پیروی نکنید. که شما را از طریق حق دور می سازد. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند. شاید پرهیزگاری پیشه کنید. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم و نعمت خود را بر آنها که نیکوکار بودند کامل کردیم و همه چیز را که مورد نیاز آنها بود در آن روشن ساختیم کتابی که مایه هدایت و رحمت بود شاید به لقای پروردگارشان و روز رستاخیز ایمان بیاورند و این کتابی است پربرکت که ما بر تو نازل شدیم از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیش نمایید باشد که مورد رحمت خدا قرار گیرید ما این کتاب را با این امتیازات نازل کردیم تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما یهود و نصارا نازل شده بود و ما از بحث و بررسی آنها بیخبر بودیم یا نگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد از آنها هدایت یافته بودیم اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمت برای شما آمد پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که آیات خدا را تکذیب کرده و از آن روی گردانده است اما به زودی کسانی را که از آیات ما روی میگردانند به خاطر همین اعراض بیدلیلشان مجازات شدید خواهیم کرد آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشان آیند یا خداوند خودش به سوی آنها بیاید یا بعضی از آیات پروردگارت و نشانهای رستاخیز اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عمل نیک انجام ندادند سودی به حالشان نخواهد داشت بگو اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی دارید انتظار بکشید ما هم انتظار کیفر شما را میکشیم کسانی که آین خود را پراکنده ساختند و به دسته های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند تا هیچ گونه رابطه با آنها نداریم سر و کار آنها تنها با خداست سپس خدا آنها را از آن چند جام میدادند با خبر می کند. هر کس کاری نیکی به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد بگو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده آینی پابرجا و زامن سعادت دین و دنیا آین ابراهیم که از آینهای خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود بگو نماز و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شدم و من نخستین مسلمانم بگو آیا غیر خدا پروردگاری را بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است هیچ کس عمل بدی جز به زیان خودش انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده و مهربان است کیفر کسانی را که از بوته امتحان نادرست درآیند زود میدهد و نسبت به حقگویان مهربان است